21 skirsnis. Visuotinis balsavimas yra nuostabus to, kad panaikina pačius maišto principus ir suteikdamas balso teisę sukilimui, jam išmuša iš rankų ginklą. Išnikimas karų, tiek gatvių karų, tiek ir karų prie valstybės sienų, štai kuo pasireikš neišvengiamas progresas. Nors ir koks būtų mūsų šiandien, mūsų rytojus taika. Tačiau, kad ir kaip skiriasi sukilimas nuo maišto, tikrasis buržuo sunkiai susigaudo to skirtumo atšešėliuose. Jam visą tai stačiai suirutė, reušis, šuns šiaušimasis prieš šeimininką, mėginimas įkasti, už kurį reikia jį pririšti grandinę prie būdos, lojimas, ambrymas. Taip jis mano lygi tos dienos, kada šuns galva staiga padidėjus įsibrėžia prieblandoje įgaudama liūto kontūrus. Tuomet buržuo šaukia, te gyvoja liaudis. Po šito paaiškinimo spręskime, kasgi istorijos požiūrį yra 1832 metų birželio judėjimas. Ar tai maištas, ar tai sukilimas. Tai sukilimas. Gali pasitaikyti, kad vaizduojant kokį grėslų įvykį kartais mums reikės pavartoti žodį maištas, bet tai mes darysime tik išorinėmis apraiškoms nusakyti. Visuomet turėdami omenyje skirtumą tarp formos, maišto ir esmės sukilimo. 1832 metų judėjimas su savo umarių tvykstelėjimu ir neurių užgesimu buvo toks didingas, jog net tie, kurie įžiūri jame tik maištą, apie jį kalba su pagarba. Jiems tai lyg 1830 metų atgarsis. Sujaudintos vaizduotis pareiškė jie nenurimsta per vieną dieną. Revoliucijos iš karto nenutrauksi, jos bangos neišvengiamai iškyla keletą kartų, kol galutinai nuščiūva panašiai kaip kalnų virtinė besileidžianti į lygumą. Be jūros kalnagubrio nėra Alpių, be Asturijos nėra Pirėnų. Ši patetinė dabartinės istorijos krizė, kurią paryžiečiai atsimena kaip maištų gadinę, tikriausiai yra charakteringa valanda audringų šio amžiaus valandų tarpe. Prieš pradėdami pasakojimą tarsime dar keletą žodžių. Įvykiai, kurie toliau bus išdėstyti, neatskiriami nuo tos gyvos ir dramatinės tikrovės, kurią istorikas kartais praleidžia dėl laiko ir vietos tokos. Betgi čia ir mes tai pabrėžėme, kaip tik čia yra gyvenimas. Virpėjimas, žmogaus širdies plakimas. Mažutis smulkmenos, kaip mes jau regis esame nurodę, tai taip sakant, didžių įvykių lapyje. Ir jie dingsta istorijos toliuose. Epocha, kurią vadiname maištingaja, yra turtinga panašių smulkmenų. Teismo tardymai, nors ir kitais sumetimais negu istorija, taip pat ne viską atskleidė ir galimas daiktas nei viską įsigilino. Todėl mes ketiname nušviesti ne tik žinomas ir spaudos paskelbtas ypatybės, bet ir tokius dalykus, kurie niekam nebuvo žinomi, įvykius, kuriuos gaubė vienų užmirštis, o kitų mirtis. Dauguma šių gigantiškų scenų veikėjų yra dingę, Jau kitą dieną jie nutilo, bet mes galime užtikrinti. Tai, ką čia papasakosime, esame patys matę. Mes pakeisime kai kurios vardus, nes istorija pasakoja, o ne išduoda, bet atvaizduosime, kas buvo iš tikrųjų. Mūsų užsibrieštos apimties knygoje, kurią čia rašome, parodysime tik vieną pusę, tik tai vieną epizodą ir turbūt mažiausiai žinoma. 1832 m. birželio 5 ir 6 dieną. Bet tai padarysime taip, jog po tamsių apdangalų, kurį norime kilstelėti, skaitytojas išvys šios baisios visuomenės avantūros tikrą įveidą. Trečias skyrius – laidotuvės proga atgimti. 1832 metų pavasarį, nors cholera jau tris mėnesius stingdė sujaudintus protus, primetus jiems kažkokį niūrų nusiraminimą, Paryžius jau seniai buvo pasiruošęs sujusti. Kaip jau esame pažymėję, didelis miestas panašus į artilerijos pabūklą. Kai jis užtaisytas, pakanka žiežirbos ir įvyksta šūvis. 1832 m. birželėje tokia kibirkštis buvo generolo Lamarko mirtis. Lamarkas buvo veiksmo ir gero vardo žmogus. Du kartus pirmą imperijos, paskiau restauracijos laikais jis parodė skirtingą drąsą, būtina tie dviem epochom – karo lauko drąsą ir tribūnos drąsą. Jis buvo iškalbus, kaip anksčiau buvo narsus, jo žodį jautė į kalaviją, kaip ir jo pirmtakas Fua, jis anksčiau laikęs aukštai komandavimo vėliavą, dabar aukštai laikė laisvės vėliavą. Nuoroda FUA 1775-1825 metai Respublikos generolas vėliau prisidėjęs prie Napoleono. Vaterlo kautinių dalyvis. Restauracijos laikais buvo išrinktas į atstovų rūmus kur užėmė žymę vietą liberalų opozicijoje. Fua laidotuvės 1825 metais virto demonstraciją prieš Burbonų vyriausybę. Nuorodas pabaiga. Jis užėmė vietą tarp kairiosios ir kraštutinės kairiosios ir buvo liaudės mylimas, už tai, kad drąsiai žiūrėjo į ateitį, o minios mėgstamas už tai, kad kadaise puikiai tarnavo imperatoriai. Draugė su grafais Žeraru ir Drue, Impeto, jis jautėsi vienas iš Napoleono maršalų. Nuoroda. Grafas Žeraras 1773 metai 1852 metai Napoleono generolas, restauracijos laikais liberalinis deputatas. Po 1830 metų revoliucijos karo ministras ir maršalas. Grafas Drue Erlonas 1765-1844 metai, Napoleono maršalas, kuriam 1807 metais pasidavė Dancigas. Vaterlo dalyvis 1834 metais buvo paskirtas Alžyro generalgubernatoriumi. Nuorodos pabaiga. 1815 metų sutartys jam buvo asmeninis įžeidimas – Jis atvirai nekenti Velingtono ir tas patiko masims. 17 metų beveik nekreipdamas dėmesio į tai, kas per tą laiką įvyko, jis didingai liudėjo dėl Vaterlo. Merdėdamas savo paskutinę valandą įspaudė prie krūtinį špagą, kurią šimto dienų karininkai jam buvo įteikę kaip garbės dovana. Napoleonas mirė su žodžiu armija lūpose, Lamarkas mirė tardamas žodį tėvynė. Liaudis bijojo artėjančios jo mirties kaip skaudaus netekimo, o vyriausybė kaip dingsties neramumams. Ši mirtis reiškia gedulą. Kaip kiekviena gėla, gedulas gali virsti sprogimu. Tai būtent ir atsitiko. Birželio penktosios išvakarėse ir rytą dieną paskirta generolo Lamarko laidotuvėms, Sant Antuano priemestis, per kurį turėjo eiti laidotuvių procesijai, gavo grėslę išvaizdą. Painus gatvių tinklas prisipildė duslaus minios gausmo. Žmonės ginklavosi, kuo galėjo, staliai nešėsi savo varstotus spyrius, durims laužti. Vienas jų pasiėmęs iš kurpiaus kablį batams traukti nulaužį ir įsigalandęs nuolaužą pasidarė durklą. Kitas stalius, degdamas nekantrumu, atakuoti tris dienas miegojo nenusirengęs. Vienas dailydė vardu Lombija susitiko draugą, kuris jį paklausė, kur tu eini? Ogi matai, aš neturiu ginklo, tai kągi? tai reinu į statybą pasiimti skriestuvo. O ką tu su juo veiksi, nežinau, atsakė Lombie. Kažkoks žaklinas, energingas žmogus, stabdydavo pro šalį einančius darbininkus. Na, geik šiandien. Paskui duodavo dešimtį sūvynui ir paklausdavo, ar turi darbo? Ne. Tai eik pas Fispierą, kur tarp Montreilio ir Šarono užkardų, ten gausi darbo. Pas Fispierą jie gaudavo šovinių ir ginklų. Kai kurie žinomi vadovai laksti lyg pašto arkliais atseit bėgiojo nuo vieno pas kitą rinkdami savo vyrus. Pas Bartelemy prie sosto užkardo ir pas kapelį kepuraitėje lankytojai rimtais veidais prieidavo vieni prie kitų. Galėjai girdėti jo šnipždantis, kur tu laikai savo pistoletą. Po palaidinę, o tu po marškiniais. Skersinėje gatvėje prie Rolano dirbtuvės ir Mezon Briulė cheme, prie įrankininko Bernie dirbtuvės šniuždėjusi būreliai žmonių – Savo karštų nekantravimu krito į akis kažkoks mavo, kuris jokioje dirbtuvėje nedirbdavo ilgiau kaip savaitę. Šeimininkai jį atleisdavo, nes visą laiką reikėdavo su juo ginčytis. Mavo kitą dieną žuvo Menil Montano gatvės barikadoje. Prie to, kuriam taip pat buvo lemta Kristikovoje, palaikė Mavo ir į klausimą, kogi tu sieki, atsakydavo sukilimo. Darbininkai susirinkę prie Bersy gatvės kampo lūkuriavo kažkokio Lemareno, Sen Marso priemešio revoliucinio įgaliotinio. Parolį vieni kitiems jie perdavinėjo beveik atvirai. Taigi, birželio penktąją tarpais lietinga, tarpais saulėtą dieną generolo Lamarko laidotųjų procesija traukė per Paryžių su oficialiomis karinėmis išklimėmis, kurios dėl atsargumo buvo truputį perdėtos. Karstą lydėjo du batalionai su būgnais – aptrauktais juodų krepų su nuleistais šautuvais, 10 tūkstančių nacionalinių gvardiečių su kardais prie šonų ir keletas nacionalinės gvardijos artilerijos baterijų. Katafalką vežė jaunimas. Įkandin jo sekė karininkai invalidai su laurų šakomis rankose. Toliau ėjo nesuskaitoma daugybė žmonių, sujaudintų, keistų, liaudės bičiulių sekcijos nariai – teisės mokyklos studentai, medicinos mokyklos studentai, visų tautų tremtiniai, ispanų, italų, vokiečių, lenkų vėliavos, trispalvės horizontalinės vėliavos, visokiausios kitokios vėliavos, ėjo vaikai mosuodami žaliomis šakutėmis, akmenkaliai ir dailidės, kurie kaip tik šiuo metu streikavo, spaustuvininkai, kuriuos galėjai pažinti iš jų popierinių kepuraičių. Visi slinko poromis ar po tris, šaukdami, beveik visi mostaguodami lasdomis – o kai kurie švitruodami kardais, bet varkos tačiau vis dėlto vieningai. Čia triukšminga minė, čia vorom. Atskiros grupės rinkosi vadovus, kažkoks žmogus ginkluotas pora pistoletų, aiškiai pūpsančių po drabužiais. Tarytum darė pro šalį einančių tankių eilių apžiūrą. Šalutinėse bulvaro alėjose ant medžių šakų, ant balkonų, languose, ant stogų, visur kyšojo vyrų, moterų, vaikų galvos. Akis buvo pilnos baimės. Ginkluota minė žygiavo, sumišusi minė žiūrėjo. Vyriausybė savo ruoštų viską stebėjo ir stebėjo nusitvėrusi už pagos rankinos. Liudviko 15 aikštėje galėjai matyti pasiruošusių žygiui su pilnomis šovininėmis, užtaisytais šautuvais ir mušketonais, keturis raitus karabinierių eskadronus su trimitininkais prieš akiją. Lotynų kvartale ir botaniko sode municipalinė gvardija – ešelonuota nuo vienos gatvės į kitą. Vyno galėse, dragūno eskadrona, grevo aikštėje pusė 12 lengvosios kavalerijos pulko, kita pusė Bastilijos aikštėje, šeštai dragūnų pulką prie Celestinų, artilerijos pilna Luvro kiemą. Kitos kariuomenės dalys, neskaitant Paryžiaus apylinkių pulkų, stovėjo kovinėje parengtyje kareivinėse. Sunerimusi valdžia laikė 24 tūkstančius kareivių mieste ir 30 tūkstančių priemeščiuose – paruoštus pulti grėslės žmonių minės. Procesijoje sklido įvairiausių gandų. Kalbėta apie monarchistų intrigas, kalbėta apie Reichštato hercogą, kurį dievas pasmerkė mirti tą pačią akimirką, kai minė jį norėjo iškelti imperatorium. Kažkoks žmogus, kuris liko nežinomas, visiems pasakojo, kad paskirtą valandą du užverbuoti meistrai atidarys liaudžiai vieno ginklų fabriko vartus. Daugelio dalyvių, kurie be kepurių traukė procesijoje, veido įžaiška buvo entuziastiška, bet draugė ir prislėgta. Tarp daugybės žmonių, kurie buvo pagauti tokių jaudrintų, bet kilnių jausmų, vienur kitur taip pat šmėkščiojo tikrų piktadarių fizionomijos. Šlykščios burnos tarytum šaukiančios plėškime – esti tokių sujudimų, kurie tarytum suplaka pelkių gelmes ir tuomet iš dugno iškyla į paviršių dumblo kamoliai. Šis reiškinys vyksta dalyvaujant gerai organizuotai policijai. Procesija karštlygiškai lietai traukė bulvarais nuo Velionio namų į Bastiliją. Kartas nuo karto imdavo lyti, bet minė lietaus visiškai nepaisi. Keletas įvykių, karstas apneštas aplink Vandomo koloną – Akmenimis apmėtytas kunigaikštis Fitzgemsas, kuris buvo pastebėtas ant balkono suskrybelė ant galvos, galų gaidys, išplėštas iš vienos liaudės vėliavos ir sumintas į purvą, policininkas špaga sužeistas prie San Martino vartų, 12 lengvosios kavalerijos pulko karininkas garsiai pareiškęs aš respublikonas, politechnikos mokykla netikėtai ištrūkusi iš priverstinio uždarimo ir pasirodžiusi čia šauksmai te gyvoja Politechnikos mokykla, te gyvoja Respublika, visą tai nužymėjo procesijos kelią. Ties Bastilyje prie laidotuvių procesijos prisijungė ilgos eilės grėslios išvaizdos malsuolių atėjusių iš Sent Antuano priemeščio ir kažkoks baugus kunkuliavimas ėmė audrinti minę. Nuoroda. Vandomo kolona Kolona pastatyta 1806 metais Vandomo aikštėje Paryžiuje – Napoleono karinėmis pergalėms atminti. Jos viršūnėje stovėjusi Napoleono statula 1814 metais buvo pakeista akmeninė lelyje, bet 1833 metais vėl atstatyta. 1871 metų Paryžiaus komuna išleido dekretą reikalaujantį nuversti šį paminklą kaip militarizmo simbolį. Kolonos nuvertimas įvyko iškilmingomis aplinkybėmis, dalyvaujant daugybei žmonių. Kolona restauruota 1875 metais. Fitzjamesas 1771-1838 prancūzų aristokratas kilęs iš anglų šeimos. Restauracijos laikais kraštutinis reakcionierius, po Liepos revoliucijos prisiekė Luijį Filipui, bet jau 1832 metais buvo suimtas už politinius ryšius su Berį kunigaikštienė. Galų gaidys – viena iš Prancūzijos nacionalinių emblemų. Pirmosios buržazinės revoliucijos metu buvo vaizduojamas valstybinėse vėliavose. 1830 metais paskelbtas valstybės herbų vietoje lelyjos. Antrosios imperijos laikais pakeistas ereliu. Nuorodos pabaiga. Buvo girdėti, kaip vienas žmogus tarė kitam. Ar matai, anata su ruda barzdike? Tai jis ir pasakys, kada reikia šaudyti – Rodos ta pati ruda barzdikė vėliau dar kartą pasirodė tame pačiame vaidmenyje tik jau kito maišto metu Kenise žygyje. Laidotuvių vežimas pravažiavo Bastiliją, pravažiavo palei kanalą, pervažiavo nedidelį tiltą ir pasiekė Austerlico tilto esplanadą. Ten jis sustojo. Žiūrint šiuo momentu į minę įskrendančio paukščio perspektyvos, ji būtų atrodžiusi panašiai į kometą, kurios galva prie esplanados – o uodega įsiskleidusi Burdono krantinėje dengė Bastilijos aikštę ir traukėsi bulvaru iki Sen Marteno vartų. Aplink laidotuvių vežimą susidarė ratas, didžiulė minė nutilo, kalbėjo Lafayetas. Jis atsisveikino su Lamarku. Tai buvo jaudinanti ir didinga akimirka, visi nusėmė kepurės, visų širdis markiau suplakė – Staiga minioje pasirodė raitelis, apsirengęs juodais drabužiais, su raudona vėliava rankoje, kiti net kalbėjo su jėtimi, ant kurios buvo užmauta raudona kepuraitė. Lafajetas nusigrėžė. Ekselmansas paliko procesiją. Nuoroda Ekselmansas, Napoleono generolas, šimto dienų metu prisidėjęs prie imperatoriaus. Restauracijos laikais buvo ištremtyje, Liepos monarchijoje prancūzijos maršalas ir peras. Nuorodos pabaiga. Raudonoji vėliava sukėlė audrą ir joje dingo. Minę nuo Burdono bulvaro iki Austerlico tilto sujudino gaudesys panašus į jūros potvinį. Pasigirdo griausmingi šauksmai Lamarką į Panteoną, Lafajetą į Rotušę. Jauni vyrai, miniai pritariamai šūkčiant, įsikinkė į laidotuvių vežimą bei į fijakrą ir ėmė vežti Lamarką per Austerlico tiltą, o Lafajetą Morlano krantinę. Minioje, kuri supo ir sveikino Lafajetą, žmonės pastebėjo ir vieni kitiems rodė vieną vokietį vardu Liudvigą Schneiderį. Vėliau mirusi šimto metų amžiaus, jis taip pat buvo dalyvavęs 1776 metų kare, kovojęs su Vašingtonu prie Trentono ir su Lafajetu prie Brendivaino. Nuoroda. Trentonas miestas Jungtinėse valstijose 1776 m. rugsėjo 21 dieną Amerikos nepriklausomybės karo metu Vašingtonas ten iškovojo pergalės prieš Anglus. Brandivainas upė, ant kurios krantų 1777 metais Vašingtonas buvo Anglų sumuštas. Šiuose kautynėse amerikiečių pusėje dalyvavo generolas Lafayetas. Nuorodos pabaiga. Tuo tarpu kairiajame krante pajudėjo pirmin municipalinė kavalerija ir užkirto kelią į tiltą. Dešiniajame krante dragūnai nusileido nuo Celestinų ir įsiskleidė Morlano krantinėje. Žmonės vežė Lafajetas, taiga juos pastebėjo krantinės posūkį ir ėmė šaukti. Dragūnai, dragūnai. Dragūnai su pistoletais dėklose, su kardais makštyse, su mušketonais įmovose, žinginės linko pirmin tylėdami, niūriai lūkuriuodami. Du šimtai žingsnių nuo tiltelio jie sustojo. Lafayette fiakras privažiavo, jie praskyrė eiles, praleido jį ir vėl susiglaudė. Tuo momentu dragūnai ir minė suėjo į sąlytį, siaubo apimtos moteris leidosi bėgti. Kas įvyko šią nelemtą akimirką, niekas negalėtų to pasakyti. Tai neaiškus akimirksnis, kada debesys susilieja į krūvą. Vieni pasakoja, jog fanfara duodanti signalą atakuoti pasigirdusi iš arsenalo pusės, o kiti jo kažkoks berniokas durklų smogęs dragūnui. Faktas yra tas, jog staiga driokstelėjo trys šūviai. Pirmuoju buvo nukautas eskadrono vadas šole, antruoju užmušta kur čia senutė norėjusi uždaryti langą kontrkarpo gatvėje, trečiasis užkliudė vienam karininkui apoletam. Kažkokia moteris sušuko, per anksti pradeda. Ir tuoj pat iš prieš priešinės Morlano krantinės pusės pasirodė dragūnų eskadronas lygi šiol buvęs kareivinėse. Ir su nogais kardai šuoliai sėmė lėkti Basompiero gatve bei Burdono bulvaru, šluote nušluodamas viską priešai save. Dabar viskas užverda. Audras markėja, pasipila akmenų kruša, pyška šautuvų šūviai, Daug žmonių galvotrukščiais bėga atkalnė žemyn ir persigauna per nedidelę seno šaką, kuri šiuo metu jau užpilta. Medieno sandėlį Luvie saloje, ši plati natūrali tvirtovė pilna kovotojų, jie plėšia iš tvorų mietų, šaudo iš pistoletų, stato barikadą. Norodem. Luvie salą iki 19 amžiaus 50-mečio nuo Paryžiaus arsenalo rajono skyrėsi Eurasenos šaka – kurios dabar jau nebėra. Nuorodos pabaiga. Atblokšti atgal jaunuoliai tekini veža laidotuvių vežimą per Australico tiltą ir puola municipalinę gvardiją. Atbėga karabinieriai, dragūnai kapoja kardais, minė krinka į visas pusės, karo triukšmas klinda į visus keturis Paryžiaus kraštus, žmonės šaukia prie ginklo, visi bėga, krinta, traukiasi, priešinasi. Rūstybė kursto maištą, kaip vėjas kursto ugnį. Ketvirtas skyrius – praeities laikų neramumai. Nieko nėra nuostabesnio už pirmasias audringas maišto valandas. Viskas tvykstelė visur iš karto. Ar tai buvo numatyta? Taip. Ar buvo paruošta? Ne. Iš kur ta tai kyla? Iš gatvės grindinių. Iš kur ta tai krinta? Iš debesų. Vienu atveju sukilimas turi samokslo pobūdį, kitu panašaus į pykčio prasiveržimą. Pirmas praeivis užvaldo minios rautą ir nukreipia jį kur tinkamas. Pradžia esti pilna siaubo, į kurį įsipina kažkoks grėsmingas linksmumas. Bematant pasigirsta šūksmai, krautuvė susidaro, toj padingsta įstatytos prekės, paskui ima poškėti atskiri šūviai, žmonės bėga, šautuvų božėmis daužomi vartai, girdėti kaip kiemuose juokiasi tarnaitė, sakydamos, na dabar tai bus triukšmo. Nepraėjus ne ketvirčių valandos, 20 įvairių Paryžiaus punktų beveik tuo pačiu metu vyko štai kas. Saint Croix de la Brentonry apie 20 jaunų vyrų, barzdotų ir ilgaplaukių, įėjo nedidelę užėgą ir to tai jau pat iš ten išėjo nešini trispalve ilgą vėliavą, įsukta į krepą. Vėliavos prieš akiją stojo trys ginkluoti vyrai, vienas iš jų turėjo kardą, antras šautuvą, trečias jėti. Nonendiero gatvėje, švariai apsirengęs buržuą su pilvuku, nuplikusių pakaušių, aukštą kaktą, juoda barzda ir pasišiaušusiais ūsais, skardžių balsu atvirai siūlė praeiviam šovinius. Saint-Pierre Montmartro gatvėje vyrai paraitotomis rankovėmis nešė juodą vėliavą, kurioje galėjai skaityti šios žodžius parašytus baltomis raidėmis. Respublika arba mirtis. Pasninkautojų laikrodžio Montorgeilio, Mandaro gatvėse pasirodė bureliai žmonių, mosuojančių vėliavomis, kuriuose auksinėmis raidėmis blizgėjo žodis sekcija ir numeris. Viena iš tų vėliavų buvo pusiau raudona, pusiau mėlyna, su vos pastebima tarpinę baltą jostelę. Sen Marteno bulvare buvo plėšimas ginklų fabrikas ir trys ginklininkų krautuvės. Viena Boburo gatvėje, kita Mišelė Konto gatvėje, dar viena Tamplio gatvėje. Per kelias minutės tūkstančia rankė minė išgraipsti ir nusinešė 230 šautuvų, beveik visi dvi vamžiai, 64 kardus, 83 pistoletus. Kad būtų apginkluota kiek galima daugiau žmonių, vienas imdavo šautuvą, kitas durtuvą. Priešais grevo krantinę muškėtomis ginkluoti jauni vyrai užiminėjo šaudimui patogius būtus, kur buvo likusios tik vienos moterys. Vienas iš jų turėjo titnaginę muškietą. Jie paskambindavo, jie įdavo ir imdavo gaminti šovinius. Viena iš tų moterų pasakojo. Aš nie nežinojau, kas tai yra šoviniai, mano vyras paskui man pasakė. Būry žmonių viej Odrieto gatvėje išlaužė retenybių krautuvę ir įstvarstė jataganus bei turkiškus ginklus. Perlų gatvėje tysoje nušauto mūrininko lavonas. Visur, dešiniajame krante, kairiajame, krantinėse, bulvaruose, Lotynų kvartale, Galių kvartale uždusę vyrai, darbininkai, studentai, sekcijų nariai skaitė proklamacijas ir šaukė prie ginklo. Daužė žibintus, kinkė išvežimų arklius, ardė gatvių grindinį, laužė namų duris, su šaknimis rovė medžius, griozdė rusiuose, ritino laukstatines, vertė į krūvas grindinių akmenis, skaldą, rakandus, lentas statė barikadas. Jie vertė buržuai jiems padėti – Eidavo į namus pas moteris, reikalaudavo, kad jos atiduotų išėjusių savo vyrų kardus bei šautuvus ir ispaniškais baltais dažais užrašydavo ant durų ginklai atiduoti. Kai kurie asmeniškai pasirašydavo gautų šautuvų ir kardų pakvitavimus pareikšdami. Rytoj pasiūskite ką nors jų atsiimti į meriją. Gatvėse buvo nuginkluojami pavieniai sargybiniai ir nacionaliniai gvardiečiai eina į savo municipalitetą. Nuo karininkų buvo plėšomi apoletai – Švento Mikalojaus kapinių gatvėje nacionalinis gvardijos karininkas, lasdomis ir apyromis ginkluotos minios persekėjimas, vargais negalais pasislėpė viename name ir iš ten galėjo pasitraukti tik naktį persirengęs. Senžako kvartale studentai spiečiais virto į savo mebliuotų kambarių ir sent Jesento gatve ėjo aukštyn į progreso kavinę arba leidosi žemynį septynių biliardų kavinę Matiureno gatvėje. Tenai prieš duris pasistojant akmeninių stulpelių dalyjo ginklus. Transnoneno gatvėje buvo išplėštas medienos sandėlis barikadoms statyti. Tik tai viename punkte Sent Avua ir Simon Le Frano gatvių kampe gyventojai pasipriešino ir patys išardė barikadą. Ir tik viename punkte sukilėliai pasitraukė. Apšaudę nacionalinės gvardijos dalinį, jie paliko pradėtą statyti barikadą Tamplio gatvėje ir pabėgo Korderį gatvę. Dalinys paėmė barikadoje raudoną vėliavą, paketą šovinių ir 300 kulkų pistoletams. Nacionaliniai gvardiečiai sudraskė vėliavą ir jos kutus susimovė ant savo durtuvų. Tai, ką čia mes palengvai ir nuosekliai pasakojame, vyko vienu metu visame mieste ir neįtikėtinai sumišai, panašiai tvykščia daugybė žaibų vieno griausmo metu. Greičiau kaip per valandą tik viename galių kvartale išdygo į žemės 27 barikados. Jų centras buvo garsusis namas numeris 50, kuriuo kaip tvirtovė naudojosi Žanas su savo 106 bendražygiais ir kuris iš vienos pusės saugomas Senmery barikados, o iš kitos Mobiue gatvės barikados, dominavo trims gatvėms – Arsy gatvėj, San Marteno gatvėj ir Obrile Bušė gatvėj, sudarančiai jos frontą. Nuoroda. Žanas barikados vadas ir Respublikonų gynybos organizatorius Senmerį gatvėje, vienas iš populiariausių 1830 ir 1832 metų liaudės sukilimo herojų. Nuorodos pabaiga. Dvi barikados ėjo stačių kampų iš Montorgeilio gatvės į Didžiąją Valkatų gatvę ir iš Žofrua Landževeno gatvės į Sentavua gatvę. Be daugybės barikadų 20 kitų Paryžiaus kvartalų, Mare, ant Senženevievos kalno, dar viena stuksojo Menil Montano gatvėje, kur buvo matyti iškelti iš vyrių vartai. Kita iškilo netoli Hotel Die tiltelio. Ji buvo pastatyta iš apversto dvitekinio vežimo, 300 žingsnių nuo policijos prefektūros. Menetryje gatvės barikadoje kažkoks gražiai apsirengęs ponas dalyjo pinigus jo statytojams. Prie Greneta gatvės barikados pasirodė raitelis ir įteikė tam, kuris atrodė esas barikados vadas, kažką panašaus į pinigų rutulėlį. Štai tarė jis išlaidoms, vynų ir kitkam. Jaunas šviesiaplaukis vyras be kaklaraiščio ėjo nuo vienos barikados prie kitos, pranešinėdamas parolį. Kitas vyras mėlyna kareivišką kepuraitę ant galvos nuogų kardų statė sargybinius – Užeigos ir vartininkų patalpos atsidūrusios už barikadų jų rajone buvo paverstos sargybos postais. Beje, maištas tvarkėsi pagal sumaniausios karinės taktikos dėsnius. Buvo puikiai parinktos euros nelygios vingiotos gatvės, su daugybė kampų ir alkūnių, ypač halio apylinkės, kur padrikas gatvių tinklas klaidingesnis negu gire. Žmonės pasakoja, kad liaudės bičiulių draugija ėmėsi vadovauti sukilimui Sent Aboa kvartale – Nuoroda liaudės bičiuliai viena iš labiausiai žinomų respublikonų draugijų Liepos monarchijos laikotarpių, vienijusi smulkė buržuazinius revoliucionierius, jakobinus, karbonarus ir sensimonistus. Nuorodos pabaiga. Apieškojus vieną žmogų užmuštą Ponso gatvėje buvo rastas Paryžiaus planas.